บุ๊กทูสี่จาร์จาร์ที่โรงเรียนชาลิตชาลิตเราอยู่ที่ไหนอปตาคุเท क ुหุตอัปนัตตาคุเทे आ หุต เราอยู่ที่โรงเรียน आपण सर्व आता शाळेमध्ये आहोत आम्ही सर्व आता शाळेमध्ये आहोत आपण सर्व आता शाळेमध्ये आहोत आम्ही सर्व आता शाळेमध्ये आहोत เรากำลังเรียนหนังสือ आम्हाला शाळा आहे आम्हाला शाळा आहे นั่นคือนักเรียน ती शाळेतील मुले आहेत ती शाळेतील मुलं आहेत ती शिक्षिका आहे ती शिक्षिका आहे तो शाळेचा वर्ग आहे तो शाळेचा वर्ग आहे राव यू आम्ही काय करत आहोत อามิีกายกระตาฮุตเรากำลังเรียนหนังสืออามิีชิกัตอาฮุตอามิีชิกัตอาฮุตเรากำลังเรียนภาษาอามิเอกภาษาชิกัตอาฮุตอามิเอกภาษาชิกัตอาฮุตดิฉันเรียนภาษาอังกฤษมีอังกฤษชิกัตอาเฮ मी इ ं ग ् र ษी शिकत आहे คุณเรียนภาษาสเปน तू स्पॅनिश शिकत เหे स तू स्पॅनिश शिकत आहेस เขาเรียนภาษาเยอรมันตเั तो जर्मन शिकत आहे तो जर्मन शिकत आहे เหราเรียนภาษาฝรั่งเศสอเมฟรีนช์ชิคัตอาฮต์ อามฮีฟรนช์ชิกาตาฮดพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนทุมฮีสรวจันอิตาเลียนชิกาตาฮตทุมฮีสรวจันอิตาเลียนชิกาตาฮดพวกเขา เรียนภาษารัสเซียเตรัสเซียนชิกาตาฮดเตรัสเซียนชิกาตาฮดการเรียนภาษานั้นน่าสนใจ भाषा शिकणे मनोरंजक आहे भाषा शिकणे ภาษาชิกเนมโนรันจักआहे เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น आम्हाला लोकजीवन समजून घ्यायचे आहे आम्हाला लोकांना समजायचे आहे ๆเราอยากจะพูดกับคนอื่น आम्हाला लोकांशी बोलायचे आहे आम्हाला लोकांशी बोलायचे आहे